Արցախի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում սեպտեմբերի 1-ին կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին։ Հակառակ շրջափակման հարուցած խնդիրներին դասերը չեն դադարի, ասում է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը։ Ուսումը դադար չի սիրում, ասում է փոխնախարարը։ Մենք պիտի փորձենք անել այն, ինչ որ ունենք ունեցածի սահմաններ։ Ամեն դեպքում դադարեցնել, այսինքն եթե մենք հնարավորություն ունենք 10% սահմաններում կամ 20% սահմաններում այդ ուսումը տալ, դա էլ չտանք, Այստեղ հարցը սա է, եթե մեր հնարավորությունները կիսով չափա կամ 1/4-ով է, դա էլ չանենք, Խանութներում չկան գրենական պարագաներ, հանրային տրանսպորտը չի գործում, երեխաները թերսնված են։ Սրանք այն առաջնային խնդիրներն են, որոնք ներկայացնում են բոլոր մայրիկները։ Էլինա Համբարձումյանը բազմազավակ մայր է, 6 զավակից 5-ը դպրոցահասակ են մեծս 7-րդ դասարան, հետո 2-րդ դասարան, 3-րդ դասարան, երկուսն էլ զույգերս առաջի պետք է հաճախեն։ Պրոստո ինձ դի հետաքրքիր է հունցայինն է կանխող ինքը գիտամ, առանց նորմալ սնվելու, առանց նորմալ գրենական օնինք վեճլի վեշին պեն վերասինք կարը մկճարինք, առը հա ասում չում բազմազավակնք փող չոնինք, վեր փողը կա ապրանքները չկա, այդ հարցի շուրջ ես գիտամ դեմում դպրոցներին այս պահի դրությամբ, ես շատ եմ օզում ներքինան, տո կորոնան խանգարից, տո պատերազմը նա եւ այլն եւ այլն Իրենց տանն ամենամոտ դպրոցը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է, ասում է Էլինան։ Փոքր երեխաներին ոդկով ուղարկել հնարավոր չէ։ Դպրոցից չէ, ես ոնց էլ անի մինահերույ է, ես բազարից մի քիչ ներքի եմ ապրում Տերյան 17-ում։ Դպրոցը մերը հայ իտալական կրթահամալիրն է, նախկին 4-րդ դպրոցը։ Ասենք հա մեծ երեկարիմ վնավ ղարկիմ, ես առաջ մաշինով տնելիս ու մլա պիրելիս ու մլա։ Դե հիմա արդեն գյում չում 50-ական փոքրիկ իսկ նա ամուսինս ծառայության մեջ տանել պիրել, թեկուզ դպրոցը փոխիմ, շտեղել փոխիմ, պիտի տանիմ պիրիմ, որտեվ առաջի դասարանն։ Այստեղ էլ տեղափոխվիմ, ասենք 8-րդ դպրոց տանիմ նույն ճանապարհն ալի էլի տռում։ 7 տանիմ, էլի պետքա ես տանիմ, 10 տանիմ, էլի պետքա ես տանիմ։ Խնդիրներ կան, որոնք կրթությանը չեն, ասում է Միքայել Համբարձումյանը։ Այդ խնդիրները բարձրաձայնվում են, լուծումները սակայն տեսանելի չեն եւ արել ենք, արդեն բարտադրացրել ենք, որ մեզ ունենք ուսուցիչներ, որ պիտի մի գյուղից մի գյուղ տեղափոխվեն դասավանդման համար, մեզ ունենք ուսուցիչներ, որ քաղաքից պիտի գյուղեր տեղափոխվեն դասավանդման համար, ոչ թե տեղափոխվեն վերևությամբ, այլ տեղաշարժվեն, գնան ու գան։ Այս խնդիրները կան, բայց սա ես մի քիչ դժվարանում եմ այս պահին այդ հարցին պատասխանել, որտեղ տրանսպորտի համար ես պատասխանատու չեմ եւ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Հարցը բարձրացված է, հարցը տեղյակ են եւ վերադասներում եւ ամենտեղ այդ հարցը քննարկվում է։ Թե ինչ պատասխան կնի, ինչ ռեսուրսներ կան դրանք անելու, ես դա չեմ կարող։ Ի տարբերություն Ստեփանակերտի փոքր համայնքներում տրանսպորտի խնդիրն առաջնայինը չէ։ Փոխարենը գրենական պարագաների իսպար բացակայությունն է մտահոգում ծնողներին։ Մարտունի քաղաքի բնակիչ Ռիմա Ավակյանի 4 ծավակներից երկուսը դպրոցահասակ են։ Մեծ տղաս 7-րդ դասանա փոխվում է տարի, իսկ միջնեկ տղաս առաջի դասարան այս տարի գնում, որը ոչ մի բան չեմ կարողանում ճարել նորմալ։ Ոչ գրնական պիտույքներ կա, ոչ մի բան չկա մի խոսքով։ Հակոստը ճիշտն ասած, ձեռիս ընկածը որ եղել է վերցրել են, բայց այս պահին տենց նորմալ բան չկա։ Ինքը փոքր մոքր երեխա է, առաջի դասարանից։ Տենց նորմալ բան չճարում իր համար։ Պայուսակն է չկա։ Ճիշտ է, մեծինս ունի, իր անցած տարի Ռուսաստանից ենք բերել տվել, կա, բայց դե մնում է այդ փոքրից առաջի դասանի համար։ Դասաժամերը որոշակիորեն կկրճատվեն, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալը, թեր սնված երեխաները չեն կարող 45 րոպե դաս անել։ Չի լուծվել նաեւ դասագրքերի բացակայության խնդիրը։ Առ այսօր մեկ գիրք անգամ չեն կարողացել բերել։ Կարմիր խաչը ի վիճակի չի անելու դա, կարմիր խաչը անգամ հրաժարվել է մեր վկայականներ ընդդեղից վերելու, դիմում են, գրավորել ենք դիմել, դա չի արվել, ոչ միայն այս պահը, այ այսպիսի խնդիրներ կան ու շատ շատ են դրանք։ Հակառակ ծնողների մտահոգություններին մեծ է երեխաների դպրոց հաճախելու ցանկությունը։ Նրանք կարոտել են իրենց դասերը, ընկերներին ու դասամիջոցներին շոկոլադները կիսելու սովորությունը։ Բայց արդյոք մայրիկներն այսուհետ եւս կկարողանան իրենց զավակների դպրոցական պայուսակներում շոկոլադ դնել։ Այս հարցի պատասխանն իրենք չգիտեն։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։